Chunka huknioh kah capítulo. Jerusalén man Jesús payaicus manta. Jerusalén llaktaman hichparamuspan kumchayarurjako olevos mohoman. Chay laupim kachkan fitfaje llaktachawan Bitania llaktacha. Jesús mi iskay disipulunkunata kachaspan nerja. Richi kuak chimpa llaktachata. Chayman chay ruspaykichikmi tarinkichik manaraq pipapas Pas karamus paya ay aysaramuychik. Pipas, pas imapaqtaq paskachkankichik nispa ha hamkunam ninkichik. Señorme necesitachkan, chayllam kutichipamusunki. Nispa. Paykunam pasaspanku as asnuta, nyam papatang wasipa pungkumpi punkumpi watasqata. inaspan paskarhaku. Wakin chaypi kaqkunallataqmi nirqaku. Imatataq rurachkankichik, imapaqtaq paskachkankichik asnuta, nispa. Paykunallataqmi nirqaku, Jesuspa nisqanman hina. Chaymi manaña harkakuptinku, asnuta Jesus Jesusman asnuta aysaramuspankum, pachankuan karunarurqaku, chaymi Jesusñataq sillakuykurqa. Hinaptinmi achka runakuna ñanpan pachankunata mastarqaku. Wakinñataqmi sachapa kallmankunata kuchuspanko, ñanman churarqaku chayninta Jesús pasananpaq. Puntatapas qhipatapas riqkunañataqmi Jesúsmanta hayaykachakurqaku. Yupaychasunchik. Alabasqaya kachun Señorpa sutinpi hamuqa. Hatunchasqaya kachun ñawpa abuelunchik David hina gobiernanampa gobiernananpaq hamuqa. Anaqpachapi kaqkunaya Dios tayupaychachunko. Nispa. Jesús me Jerusalén yachtaman charuspan, temploman yaikorja. chaimi tardiña captin, lleuta jawarispalla Betania chunca pasakorga, chunka iskaynintin disipulunkunapiwan. Manaruro sachata Jesús manta. Pajarin nintin ñataqmi, vitania manta. mi Jesús y karumantara rikururqa, llaqi ego higo sachata. Chaymerer y Chapas ruruchkan, nispa. Aswanga manam rurushachu, manatiempun tiempun kasqanrayku. Chayja yajilluqllam kasqa. Chay igos sachatam nerja. mantaja manañam pipas Ruruikitaja mikunjañachu. Nispa. Chay Nishantam disipulunkuna uyarirurja. Templupi kunata Jesús manta. Chaimantam chayarjako Jerusalén yachtaman. Temploman Jesús yaykuruspanmi qallaykurqa chaipi chaypi llapa rantijkunatawan rantikuqkunata. Wikaparham qullqi kunatapas. misakunatapas, chaynataj paloma kunatapas. illankunatapas. me dejarhachu templupa patiumpi imakuna apakachanankutapas. Chaypim Jesús yachachirja. Manachu Bibliapi Dios nichkan, manyaku ananku asiwan sutichas kanqa. Llapallan runakunapa manyakamu wasim kanqa. Nispa, jamkunam ichaqa suakunapa machayninta hinaña rurarushankichi. Jesús nisqantam uyarirurqaku, sacerdotikunapa Jesús Diospaleynin con mascarjaco y maskarqaku, forma formapipas wañurachinankupaq, llaparunakuna Y yachachishanta uyarispa me Ichaqa pasakurga yachtamanta ego Ego tutayaruptinña. Pa sachapa chakirusqanmanta. ninting richkaspan kunatagmi, chay ego sachata rikururqaku sapinmantapuni Chay mi Pedro yuyariruspan Jesús tanerja. chico, hawai. Haina punchaw amaña ruruychu nisqayki igusachaqa chakirusqañam. Chaymi Dios nerqa. Diospi confiakuychik. Chihaptapunin pipas sunqunpi mana iskairayaspa, kay urquta ninman. Chaymanta suchuspa lamar huchaman wishchukuy inispa. Chay nisqan cumplikunanta kriptinqa hinamkanga. hinam nikichik. Dios manta Diosmanta lliw mañakusqaykichikta chaskirusqaykichikpaqña crispaqa chaskinkichikpunim. Ichapas Dios ta Diosta mañakuchkaspa qunqayta yuyariruaqchik, piwanpas piñanasqa kichikta. Chayna kaptinqa tukuy sunquykichikwan yapan pachaychik. Chaynapi hanaq pachapi Dios ta itay kichikpas, taytaykichikpas, uchaykichikta pampachasunaykichikpaq. Qamkuna mana pampachaptikichikqa, Anajpachapikaj Dios taitaykichikpas manam pampachasunkichikchu. Jesus ha kamachikunanpaj munayniyoh kasqanmanta. Jerusalemman huktawan kuteramuptinkum Jesus templupi purichkarja. Chaymi payman asuykurqaku sacerdotikunapa jefinkuna. Dios Diospa leynin yachachejkuna, hinaspa judiokunapa kamachiqninkuna. Paykunam Jesusta tapurqaku. Ima derechuykiwantaq chaykunataqa rurachkanki, pitaq autorizasurqanki, nispa. Chayme Jesus ñataq nerja. Ñuqapas tapusqaykichikya. Kay tapusqayta contestawaptikichikqa, ñuqapas nisqaykichikmi ima derechuywanmi kaykuna rurasqayta. Niwaychikya. Pitaq bautizanampaq wantaqa kachamurqa, Dioschu icharunakunacho, nispa. Chaynata Jesus tapuptinmi, Kikinkupura tantiana Sechum Dios mi cachamurga neptinchikja, y manasjatag manaja creerjan kichikcho, ni basunchiki. Manatagme ni chuancho, para nispaja. Manama contestaita terjacucho, llapa runakunata corja Manchakurjakoja, bautiza Juanta chihaptapuni Dios manta willakoj kasjampaj, runakuna hapiptinkom. Chaime Jesús tanerjaco, mana Miachanicucho, nispa. Jesús ñatagmi min manatagmi ñuqapas y ima derechuywanmi taja, nispa.